en sê wat om te doen nie, die regeerders van die land zal hulle ook niet kan help nie. Die regeerders zal zelf staan in huil, so hartseer sal hulle wees. En die mensen zal bewe, so bang sal hulle wees. Dan zal ik al die slechte dade wat mensen aan mekaar gedoen het, aan hulle terug doen. Hulle sal gestraft word met die straf wat hulle verdien, dan eerst zal hulle besef en erken dat ik die Heere is.